Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Četvrti je listopada 1918. godine. Car i kralja Austro-Ugarske monarhije, Karlo, napisao je notu predsjedniku Sjedinjenih američkih država budrugu Wilsonu Karlova carevina i kraljevina bila je na izdisaju. Na zapadu, na frontu protiv Italije, Karlova vojska bila je u Rasulu. Na jugu, sile Antante, predvođene srpskom vojskom, probile su sredinom rujna Solunski front i u dva tjedna prisilile Bugarsku, članicu centralnih sila i glavnu čuvaricu južnih prilaza Srednjoj Europi na kapitulaciju. Loša situacija u Austro-Ugarskoj pretočila se i u ovakve pjesmice. Care Karlo i carice Zita, što ratuješ kad nema žita. Karlo je izlaz svega konačno vidi u sklapanju separatnog mira. U noti poslanoj predsjedniku Wilsonu, Karlo je tražio da sile Antante sa austro i njezinim saveznicima sklope primirje i da nakon toga počmu pregovore o miru. Temelj tih pregovora trebala su biti takozvana Wilsonova načela koja je američki predsjednik uobličio u 14 točaka. U očekivanju odgovora austrougarska diplomacija je počela je grozničavo tražiti vijesti i je tog odgovora. Bogdan Krizman u knjizi Hrvatska u Prvom svjetskom ratu piše – Barun Davo, austrugarski otpravnik poslova u Bern, javio je 6. listopada iz neutralne Švicarske da savjetnik poslanstva Ladislav Skržinski šalje ministarstvu ovu informaciju. Comte Patek, predstavnik Francuskog crvenog križa u Švicarskoj, strogo mu je povjeljivo priopćio što je izjavio P.E. Dutast, Nezakoniti sin francuskog predsjednika vlade Georgesa Clemenceau, francuski ambasador u Bernu i navodno jedan od najutjecajnijih ljudi Francuske. Ditast, koji je od Turaka već prije tri dana saznao da će centralne sile zatražiti primirje, prihvaćajući Wilsonove principe, rekao je ovo. Austro-Ugarska bi nam morala učiniti neku gestu da pokaže da je Njemačka nije potpuno podjarmila. Neka to učini što je prije moguće, dok je još vrijeme za to, jer će uvjeti za Njemačku biti vrlo teški, pa bi stoga trebalo da mogu biti manje teški za Austro-Ugarsku. U sljedećih nekoliko dana austrougarski diplomati grozničavo su dojavljivali svaku glasinu koja je mogla dati nagovještaj kakav će biti odgovor predsjednika Wilsona i njegovih saveznika. 7. listopada papin predstavnik u Švicarskoj, monsignor Maljone, izjavio je tajniku Austro-Ugarskog veleposlanstva u Bernu, Mark Grofu Palaviciniju da bi Wilson mogao prihvatiti Karlove prijedloge i da Velika Britanija i Francuska žele nastaviti rat, ali samo kako bi temeljitije porazile Njemačku, a da bi za Austro-Ugarsku moglo biti nade. Za to vrijeme ju u Beču je vrilo. Bogdan Krizman u knjizi Raspad Austro-Ugarske i stvaranje Jugoslavenske države piše. U međuvremenu se u Beču obilno diskutiralo o raznim planovima o federalizaciji, da bi nekako zadovoljili Wilsonov program. Najprije je bio skiciran nacrt prema kojem bi se Nova Austrija kao neka konfederacija sastojala od sedam država, i to od dvije Njemačke, jedne sjevernoslavenske, jedne južnoslavenske, jedne istočnoslavenske, jedne rumunjske i jedne talijanske. Da kako nad svima bi vladao Karlo. Zatim su sastavili novu redakciju koja je predviđala četiri kraljevstva. Njemačko, Austrijsko, Češko, Ukrajinsko i Južnoslavensko, a Poljaci bi dobili poseban status koji bi omogućio ujedinjenje Galicije s Poljskom državom pod Habsburzima. Cari kralj Karlo je u očekivanju Wilsonovog odgovora sazvao u dvoru u Hofburgu Krunsko vijeće. Odmah na početku sjednice Karlo je okupljenima rekao da je odlučio pretvoriti Austriju u federaciju. Okljevanja nije smjelo biti. I onako Austro-Ugarska nije više vladala nekim zemljama carevine, poput na primjer u Češkoj. Cilj pretvaranja Austrije u federaciju bio je da se Wilsonu i silama Antante pokaže da je monarhija spremna na velike promjene i da može ostati na životu. Kako bi potaknuo taj proces, Karlo je objavio Krunskom vijeću da se manifestom namjerava obratiti svojim podanicima. To je Karlo i učinio sljedećeg dana, 16. listopada. U manifestu je pisalo. Mojim vjernim austrijskim narodima – Otkako sam zasio na prijestolje, nepokolebljivo sam radio oko toga da izvoštim svim svojim narodima mir i da pokažem narodima Austrije putove na kojima mogu bez zapreka i trvenja blagoslovno razviti snagu svog naroda, te ju uspješno upotrijebiti za svoj duševni i gospodarski razvitak. Strahovito je hrvanje ovoga svjetskog rata dosad sprečavalo dijelo mira, Teške žrtve rata moraju nam osigurati častan mir, pa Božjom pomoću stojimo na njegovu pragu. Sada se moramo bez oklijevanja prihvatiti toga da nanovo podignemo domovinu na njezinim prirodnim i zato pouzdanim osnovama. Karlove nade brzo su raspršene. 18. listopada iz Washingtona stigao je odgovor. Nije ga potpisao predsjednik Wilson, već je njegov državni tajnik Robert Lansing. Državni tajnik je caru i kralju napisao da ne može uvažiti njegov prijedlog. Dalje je u odgovoru pisalo. Između 14 točaka što ih je formulirao predsjednik nalazila se i ova – pucima Austro-Ugarske, kojih mjesto želimo da vidimo obezbijeđeno i zajamčeno među narodima, treba pružiti najslobodniju priliku za autonomni razvitak. Otkad je napisana ova rečenica, priznala je vlada Sjedinjenih država da postoji ratno stanje između Čehoslovačke te Njemačke i Austro-Ugarske carevine i da je Češko-Slovačko narodno vijeće de facto ratujuća vlada, koja je snabdjevena potrebnim autoritetom da upravlja vojničkim i političkim poslovima Čehoslovaka. Ona je također na najdalekosežniji način priznala da su narodne težnje Jugoslavena za slobodom pravedne. Stoga predsjednik više ne može priznati puku autonomiju ovih naroda kao osnovku za mir, već je prisiljen zahtijevati da budu oni, a ne on, suci o tom kakova će akcija od austro-ugarske vlade zadovoljiti težnje i shvaćanja ovih naroda, o njihovim pravima i o njihovom određenju kao članova u porodici naroda. Dan prije nego što je objavljen Wilsonov odgovor, Tomaš Garig Masarik je u Washingtonu američkom predsjedniku predao deklaraciju o nezavisnosti Čegoslovačke i Wilson ju je prihvatio. Tu Wilson nije stao. Caru i kralju objavio je da će slično postupiti i kada su u pitanju južni Slaveni u njegovoj carevini i kraljevini. 5. listopada 1918. godine u Zagrebu je utemeljeno Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba. Poticaj za osnivanje tog vijeća došao je u četiri stranke. Starčevićeve stranke prava, Hrvatske pučke seljačke stranke, Srpske narodne radikalne stranke i socijaldemokratske stranke. Prije utemeljenja stranke su u 20 dana dugim pregovorima objavile udruživanje s predstavnicima Srba, Hrvata i Slovenaca u Dalmaciji, Hrvatskom primorju Istri te sa slovenskim narodnim svetom. Narodno vijeće utemeljeno je kao političko tijelo Slovenaca, Hrvata i Srba s područja Austro-Ugarske, koje je za cilj imalo ujedinjenje svih Slovenaca, Hrvata i Srba u jednu državu, nezavisnu od Beča i Budimpešte, uređenu prema demokratskim načelima. Tri dana nakon osnutka Narodnog vijeća njemu se pridružila i najjača stranka u Hrvatskom saboru, Hrvatsko-srpska koalicija. Tri dana nakon objave Karlovog manifesta i dan nakon odgovora američkog na Karlovu notu, Narodno vijeće objavilo je i svoju deklaraciju. U njoj je pisalo. Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba objavljuje narodu Slovenaca, Hrvata i Srba da od ovoga časa, opunomoćeno od svih narodnih stranaka i grupa, preuzima u svoje ruke vođenje narodne politike. Narodno vijeće vođeno velikim idejama narodnog samoodređenja i demokracije, koje su i već prije rata došle do pobjede u nas, a koje su razvojem rata dovele do pobjede u međunarodnoj politici, postavlja za rješenje narodnog pitanja ove temeljne zahtjeve. Prvo, tražimo ujedinjenje cjelokupnog našeg naroda Slovenaca, Hrvata i Srba na čitavom njegovom etnografskom teritoriju, bez obzira na ma koje pokrajinske ili državne granice u kojima žive, u jednu jedinstvenu, potpuno suverenu državu, na načelima političke i ekonomske demokracije, što u sebi sadržava ukidanje svih socijalnih i ekonomskih nepravda i nejednakosti. dok se vodi ovaj državnopravni i diplomatski okršaj u Austrugarskoj vojsci je vrilo. Posvuda po monarhiji izbijale su vojne pobune. 24. listopada glavni zapovjednik talijanske vojske general Armando Diaz pokrenuo je veliku ofanzivu na talijanskoj fronti. Drugog dana talijanske ofanzive austrugarski feldmašal Aleksandar von Krobatkin tražio od cara i kralja Karla da proglasi primirje. Tri dana kasnije feldmaršal Svetozar Borojević tražio je primirje kako bi se spriječila anarhija koja je prijetila vojsci i monarhiji. Vjerni feldmaršali zakasnili su s pozivima. 28. listopada u Pragu proglašeno je stvaranje Čehoslovačke republike. Dan kasnije Južni Sloveniji u carskoj kraljevskoj monarhiji proglasit će svoju državu. Svanu je 29. listopada, utorak, radni dan, ali nitko nije ni pomišljao na posao. Sve je zarana već hrlilo na Markov trg pred sabornicu. Ulicama Zagreba kretale su se povorke veće i manje, ali sve u istom pravcu prema gornjem gradu. Pred zgradom sveučilišta sakupila se srednjoškolska omladina i studenti. Radnici su im se pridružili pod brojnim crvenim zastavama. Pridružila se i četa srpskih vojnika formirana od bivših ratnih zarobljenika, okićena zastavama. Njima se pridružila povorka austrougarskih oficira, od kojih ni jedan nije više na kapi nosio carsku kokardu, nego kokardu načinjenu od trobojnice, a red na trgu održavali su Sokoli, pripadnici narodne straže i drugi. Čuli ste opis 29. listopada 1918. godine na zagrebačkim ulicama koje je dao Bogdan Krizman u knjizi Raspada Austro-Ugarske i stvaranje Jugoslavenske države. Tog 29. listopada 1918. godine Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba proglasilo je stvaranje države Slovenaca, Hrvata i Srba kada su u pitanju hrvatske zemlje u Carevini i Kraljevini, to je značilo da se raskida veza sa Habsburškom vladajućom kućom utemeljena 1526. i veza sa krunom Svetog Stjepana utemeljena 1102. godine. Proglašenje države Slovenaca, Hrvata i Srba bilo je rezultat niza događaja koji su se dogodili u vrijeme Prvog svjetskog rata, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar Novog lista. važan događaj u svemu tome koji se zbiva otprilike u isto vrijeme je Kongres potlačenih naroda Europe koji se zbiva u Rimu od 8. do 10. travnja 1918. godine i koji zapravo okuplja predstavnike niza evropskih, uglavnom slavenskih naroda, koji se žele emancipirati. Uglavnom su to narodi iz područja Austro-Ugrske i to su uglavnom slavenski narodi. Južnoslavenski, zapadnoslavenski, dakle, s jedne strane Hrvati, Slovenci i Srbi iz Austro-Ugarske monarhije, s druge strane Česi i Slovaci, ali isto tako i Poljaci koji su, kao što znamo od konca 18. stoljeća, podijeljeni između Rusije, tada Prusije, pa onda kasnije od 1871. godine Njemačke i Austro-Ugarske. Nakon toga zapravo stvari kreću za Austro-Ugarsku definitivno i neopozivo nizbrdo, a to će se sve dramatično ubrzati u ljeto 1918. i to će svoj uzrok zapravo imati u početku vojnih poraza centralnih sila. Dakle, od 8. kolova za 1918. i onog crnog dana njemačke vojske na zapadnom bojištu, pa do rujna 1918. i proboja Solunskog fronta, dakle jugoistočnog bojišta centralnih sila i ubrzo nakon toga do propasti na talijanskom bojištu, pri čemu naravno isto tako valja imati na umu da su i Poljaci, i Česi, i Slovaci, i Jugoslaveni imali svoje političke organizacije koje su djelovale u zemljama Antante i koje su najbolje rečeno jasno davale do znanja zemljama Antante da se one namjeravaju orcijepiti od Austro-Ugrske. Nisu svi počeli sa tim početnim pozicijama, to su recimo valja vratiti na majsku deklaraciju južnih slovena iz austrijskog dijela monarhije, koji su dakle u svibnju 1917. zapravo tražili preuređenje monarhije, pri čemu bi slavenski moment, dakle slavenska komponenta postala nova komponenta unutar monarhije koja bi bila preuređena kao nekakva federacija, dakle na nekim federativnim osnovama, ali se zapravo pokazalo kako je vrijeme odmicalo da su ti ljudi koji su se u to doba zalagali za federalizaciju, da su oni ovaj, zapravo evoluirali do toga da su u kasno ljeto, rano jesen 1918. godine bili potpuni zagovornici ocipljenja od austro i zapravo eliminacije austro kakva je postojala do 1914. kao države. 14. rujna 1918. godine na Solunskom frontu počela je topnička priprema napada vojski sila Antante na položaj bugarskih jedinica koje su činile glavninu obrane centralnih sila na tom frontu. Sljedećeg dana počeo je pješački napad sila Antante koji su predvodile prva i druga srpska armija već prvog dana ofanzive probijeni su položaj bugarske obrane. 20 dana nakon početka ofanzive, bugarska vlada je uputila francuskom premijeru Žožu Klamancovu poziv da počnu pregovori o primirju. Ono je isklopljeno u nedelju 30. rujna. Stratešku situaciju krajem rujna i u listopadu ovako opisuje Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat, Njemačka i Austro-Ugarska. U međuvremenu Habsburška fronta brzo se raspadala. Armijska skupina Flancer Baltin počela se 1. listopada povlačiti iz Albanije. Vrhovno zapovjedništvo zapovjedilo je sredinom listopada svojim trupama da napuste Veneciju. Do trećega tjedna listopada general Herman von Keveš, zapovjedajući u Srbiji, zapovjedio je strateško povlačenje iza rijeka Dunava, Save i Drine. Više od sto tisuća ljudi povučeno je s talijanske fronte i to je ostavilo samo 400 tisuća ljudi, od njih samo trećina bile su borbene trupe, da se suoče s prijetećim anglo-francusko-talijanskim jurišem. Svetozar von Borojević zapovjedio je svojoj armijskoj skupini da se povuče iza pjave i da svoje streljivo prebaci prema svojim kućama. Španjolska gripa udarila je na zaposlenike željeznica i 8000 vagona bilo je nepokretno. Divlje glasine o nadolazećem primirju širile su se po vojsci. Mnoge jedinice sastavljene od pripadnika jednoga naroda odbile su ostati na položajima. Nacionalna vijeća novih država koja su se brzo pojavljivala u multinacionalnom carstvu ohrabrivala su ovakve pojave. Kvazi vlade utemeljene su u Zagrebu i Pragu 6. listopada. Poljaci su objavili nezavisnost od Beča dan kasnije. Nakon kapitulacije Bugarske prvi ciljevi francuskog generala Franche d'Esperia bili su za uzimanje ključnih točaka u Bugarskoj te zauzimanje Niša, ključnog prometnog čvorišta u Srbiji. Srpska vojska ušla je u Niš 12. listopada i nastavila je napredovanje na sjever. Jedan dio srpske vojske krenuo je prema Crnoj Gori. 1.11. srpska vojska ušla je u Beograd. Srbija ima planove sa južnoslavenskim područjima u austro zapravo od početka rata. Međutim, te njeni planovi su usko vezani uz ishod rata. Dakle, Srbija je 1915. zapravo poražena i okupirana. Jasno je da ako ona želi ostvariti bilo koji svoj plan, da ona mora pobijediti u ratu. Tokom rata su vođeni pregovori i razgovori između vlade Kraljevine Srbije s jedne strane i Jugoslavenskog odbora koji je okupljao južnoslavenske emigrante iz austro monarhije predvođene Antom Trumbićem kao predsjednikom. I 1917. godine, dakle u srpnju, 12. srpnja, na, na Krfu je potpisana deklaracija, Krfska deklaracija. To je recimo bio prvi politički dogovor, preuzetno bi ga bilo nazvati sporazumom ili ugovorom, ali svakako ovaj dogovor, između vlade Kraljevine Srbije i Jugoslavenskog e, odbora. Tu su deklaraciju potpisali Nikola Pašić kao predsjednik vlade Kraljevine Srbije s jedne strane, a s druge strane Ante Trumbić kao predsjednik Jugoslavenskog odbora. U toj deklaraciji su se potpisnici složili da će nakon Prvog svjetskog rata austro-ugarske dijelove naseljene, dakle Slovencima, Hrvatima i Srbima sjediniti sa kraljevinom Srbijom u zajedničku državu. Ta nova država će biti monarhija, dakle kraljevina. Biće ustavna monarhija, a ta nova država je trebala, kako je pisalo u deklaraciji, svim narodima osigurati nacionalnu i vjersku ravnopravnost. Osim toga, deklaracija je predvidjela da će nakon završetka rata, dakle nakon zaključenja mira, na slobodnim izborima, slobodno izabrani narodni predstavnici formirati ustavotvornu skupštinu i onda će naravno to ustavotvorna skupština većinom glasova donijeti ustav nove države i samim tim odrediti uređenje nove države, dakle da li federalno, da li unutarno unitarno ili nekako ovaj drugačije. Tu deklaraciju su podržali i prihvatili predstavnici srpske oporbe i jugoslavenskog odbora, a Nikola Pašić kao predsjednik vlade i potpisnik deklaracije se zapravo nikad nije s njome slažio. On je nju zapravo pisao pod pritiskom na neki način jer je i Srbija u tom trenutku bila u lošem stanju. Vlada je bila izdana na krv Srbija bila okupirana osim onog jednog malog komadička na jugu koji je bio oslobođen u operaciji na Kajmak Čalanu koncem 1916. godine i postojao i određeni pritisak Francuske u tom trenutku da se e, ta deklaracija prihvati, pri čemu je bilo jasno da ako će Pašić dalje biti na vlasti ili ljudi koji zagovaraju rješenja kakva zagovara Pašić, da baš i nije pretjerano izvjesno da će Krvska deklaracija biti provedena u dijelo. To je naravno imalo veze i sa slabošću jugoslavenskog odbora, koji recimo za razliku od sličnih čehoslovačkih i polskih odbora zapravo nije bio priznat od strane Antante. Jugoslavenski odbor utemeljen je 30. svibnja 1915. godine u Parizu. On je bio organizacija hrvatskih, srpskih i slovenskih političkih emigranata iz Austro-Ugarske, koji su se zalagali za ujedinjenje južnoslavenskih naroda koji su živjeli pod vlašću Habsburga, te njihovo ujedinjenje s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom. Za predsjednika Jugoslavenskog odbora odobran je Ante Trumbić. Sjedište odbora bilo je u Londonu, a on je još imao i urede u glavnim gradovima Sila Antante te u Ženevi. U svibnju 1915. godine Jugoslavenski odbor uputio je ovaj manifest britanskom narodu i parlamentu. U manifestu je pisalo. Jugosloveni, Srbi, Hrvati i Slovenci nastavaju ove pokrajine, Kraljevinu Srbiju i Crnu Goru, trojednu kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju s rijekom i Kotorom, pokrajine Bosnu i Hercegovinu te krajinsku znatan dio pokrajina Istre, Trsta, Gorice s Gradiškom, Koruške i Štajerske i konačno jugoslavensku zonu Ugarske – Ovjekovječiti rastrganost ovih teritorija, bilo da ih se velik dio ostavi pod austro-ugarskim gospodstvom, bilo čak da se neki od njih podvrgnu tuđoj vlasti, bila bi flagrantna povreda našeg etnografskoga, geografskoga i ekonomskoga jedinstva i naš bi se narod tome sigurno najenergičnije odupro. Jugoslovenski narod nastoji da ujedini te teritorije u jednu nezavisnu državu. O unutarnjem uređenju odlučit će narod po svojim željama i potrebama. Kada je Karlo u studenom 1916. okrunjen za austrijskog cara, te kao Karlo IV. za kralja Ugarske, Jugoslavenski odbor objavio je izjavu kojom je, kako je u izjavi napisano, kao jedini slobodni predstavnik 7 milijuna Jugoslavena Austrougarske monarhije koji ne mogu slobodno govoriti javno iznio ove zahtjeve. Odlukom Sabora u Cetinu 1527. i prihvatom pragmatičke sankcije 1712. na Saboru u Zagrebu, Trojedna je kraljevina Hrvatska Slavonija Dalmacija prihvatila, uvaživši tadanje prilike, dinastiju Habsburšku kao svoju i utanači s njome bilateralne ugovore u smislu kojih su Ferdinand I i Karlo III priznali ustav prava i sloboštine naroda i obećali da će ih respektirati. Ali dinastija se nije držala preuzetih obveza – poslije umjetavanja, promjena i preinaka, Ustav postade igračkom u rukama vladaoca. Nakon što su povrijeđeni zakoni, otvoriše se širom rata korupciji i činovničkoj samovolji u službi jedne isključivo dinastičke politike. Mjesto braniča narod je našao u svom kralju zapravo ugnjetavača. Ali jugoslavenski odbor teško je dolazio do priznanja. Sile Antante, Velika Britanija, Francuska i Sjedine američke države nisu sve do pred kraj rata prihvaćale mogućnost raspada Austro-Ugarske. Italija koja se pridružila Antanti 1915. nije prihvaćala Jugoslavenski odbor jer je on bio protiv bilo kakvog pripajanja bilo kojeg dijela Austro-Ugarske u kojemu su živjeli Južni Slaveni, Kraljevini Italiji. Ni Kraljevina Srbija nije prihvatila Jugoslavenski odbor. Njegovi zahtjevi za saveznom državom bili su u suprotnosti s planovima srpske vladajuće dinastije Karadžođevića i srpske vlade, koji su se, ako bi došlo do ujedinjenja s južnoslavenskim narodima u Austrougarskoj, zalagali za unitarno rješenje. Tek 1917. pogotovo nakon februarske revolucije u Rusiji u kojoj je svrgnuta dinastija Romanov, ključni saveznik dinastije Karadžođevića, srpska vlada pristala na sporazum s Jugoslavenskim odborom Rezultat tog popuštanja bila je krvska deklaracija. Ali kako se austro raspadala i kako je srpska vojska napredovala prema granicama te raspadajuće države, ponovno su se promijenili planovi srpske vlade. Njih je Narodnom vijeću predstavio potpukovnik Dušan Simović. On dolazi kao izaslanik vlade Kraljevine Srbije, dolazi u Zagreb, dolazi na glavni kolodvor, tamo ga svečano dočekuju, iz glavnog kolodvora ga voze izravno u zgradu Sabora na Markov trg, gdje se susreće sa vorećim ljudima e, vijeća, narodnog vijeća, dakle Pribićevićem i Anto Pavelićem Zubarem, Korošca nema, Korošec je tada u inozemstvu na putu. I on njima zapravo prenosi ono što mu je kazao načelnik štaba vrhovne komande Kraljevine Srbije Vojvoda Živojin Mišić, a kojega je pak za to vlastio zapovjednik, francuski zapovjednik Franche Desperi, general, pod čijim su zapovjedništvom bili i srpski vojnici u to doba, dakle 1918. godine, i pod čijim zapovjedništvom su oni probili e, Solunski front. On njima zapravo opisuje granice buduće srpske države, za koje kaže da su izvojevane u ratu i na pravdi oružja, i opisuje dakle što i Francuska evidentno, jer je riječ o oblaštenju koje je dao SPRI, a onda naravno Srbija na, na to pristaje, Srbija ima pravo sebi pripojiti. To su dakle Južna Ugarska ili ti današnja Vojvodina, određeni teritoriji Mađarske sjeverno od e, Drave, veliki dio Slavonije, Bosne i Hercegovina cijela i, kako kaže, Dalmacija cijela do Rta Planka, dakle do one točke do koje s druge strane treba doći Italija. I onda on njima kaže, e, dakle potpukovnik Simović, da je to njihovo, da je to izvojevano, a izvan toga, dakle dalje od tog teritorija, dalje prema zapadu, su ljudi i narodi slobodni odlučiti što i kako hoće. Ako se hoće ujediniti, dobro, ako se neće ujediniti, slobodni su, što bi se reklo, sami potražiti svoju sreću. I to je bio zapravo dosta šokantan trenutak u tom studenom 1918. godine kada se shvatilo da Srbija ima veoma jasnu poziciju. Ona zapravo želi ujedinjenje sa svim, ali ako će doći do tog ujedinjenja i nakon toga je bilo definitivno jasno da će do tog ujedinjenja doći zapravo primarno pod uvjetima koji se sviđaju Aleksandru Karađorđeviću regentu i vladi kraljevine Srbije. Dakle, najkasnije u tom trenutku je bilo kakva ideja e, ravnopravnog ujedinjenja koja je još sadržana u ženovskoj deklaraciji, koja je zapravo samo nekoliko dana stara bila u tom trenutku i na koju je Pašić pristao na, na jedvite jade, pa onda nakon toga i povukao svoj potpis a koja je podrazumijevala ujedinjenje na ravnopravnoj osnovi države Slovenaca, Hrvata i Srba s jedne strane, Kraljevine Srbije s druge strane, nakon tog govora i nakon toga što je izrekao pukovnik Simović je bilo jasno da ujedinjenje, ako će do njega doći, može doći, pri čemu su da bi bilo zabune, tako rekući svi hrvatski političari u tom trenutku bili za ujedinjenje, samo je bila pitanje da li republika ili monarhija, da li federacija ili neki drugi oblik, ali je bilo nakon toga definitivno jasno da će zapravo Srbija biti ta koja će moći diktirati uvjete ujedinjenja, pa onda samim tim i oblik i ustroji buduće države. Dok je carevina i kraljevina propadala, u trojednoj kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, ali i u ostalim dijelovima Austro-Ugarske u kojima su živjeli južni Sloveni, rasla je želja za krajem rata i gladi. Više od četiri godine rata dovelo je stanovništvo, vojnike i civile na rub. Oktobarska revolucija sa svojim obećanjem kruha i mira naišla je na veliki broj pristaša. Sve je to plašilo kako vojnu, tako i političku elitu. Hrvatski slavonski ban Anton Mihalović otišao je kod cara i kralja u Schönbrunn. O odlasku su znali prvaci Narodnog vijeća Svetozar Pribičević i Ante Pavelić Zubar. Što je Mihalović radio u Carskoj kraljevskoj palači, piše Bogdan Krizman u knjizi Hrvatska u Prvom svjetskom ratu. Tamo, čekajući na red, razgovarao je s generalom Arcom, šefom Austro-Ugarske vrhovne komande. Arc mu je u razgovoru prikazao situaciju u najcrnjim bojama i zamolio Bana neka utječe na hrvatske vojnike, da ne napuštaju frontu jer će inače Talijani doći sve do Karlovca. Ban je tako stekao dojam da je sve izgubljeno i s takvim je mislima otišao car u audijenciju. Mihalović je Karlu referirao situaciju u Hrvatskoj i upoznao ga s činjenicom da bi lako moglo doći do nemira, pa i do građanskog rata. Zaklinjao ga je da se osobno oslobodi zakletve Ugarskog kralja, a da njemu Banu podijeli vojna ovlaštenja, za što je odmah i naveo primjer, Ban Jelačić. Međutim, Karlu mu je na sve to umorno odgovorio, radite što vas je volja i ljubazno se oprostio. Iste večeri Hrvatski ban je otputovao iz Beča u Zagreb. General Pješadije Šnjarić javio je iz Zagreba ministarstvu Honveda u Budimpešti da gradonačelnik Osijeke javlja preko zemaljske vlade da je osječki garnizon otkazao poslušnost. Članovi odbora Narodnog vijeća pokušavaju kasarnama ljude smiriti, ali bez uspjeha. Položaj je prema Šnjarićevoj ocjeni beznadan. Našice su u plamenu, pljačkaju imanja grofova Pejačevića. Iz Virovitice javljaju da prijeti najveća opasnost, jer se pobunjenici približavaju gradu. General Šnjarić nastoje upozoriti vrhovno zapovjedništvo da obavezno spriječi bilo kakvo otpuštanje vojnika kućama, te da se disciplina uspostavi svim sredstvima. Zatraženo je i naoružavanje Narodne garde. Zamoljen je i general Herman von Köveš, koji se nedavno povukao iz Srbije, da se priključi pokušaju uspostavljanja reda i mira, kako su to htjeli generali umiruće austro Ali situacija im je izmicala svakoj kontroli. Bogdan Krizman piše. Na području Zagrebačke vojne komande stoji u izvještaju o situaciji za 28. listopada sve više pljačke i napadaja dezertera na željeznička postrojenja. Prekinut je promet u Pakracu, Našicama i na pruzi Brod Sisak i Brod Zagreb. Stanično osoblje je na mnogim mjestima napustilo službu i pobjeglo. U noći na 28. listopada u Koprivnici je izvršen napad na osobni vlak iz Budimpešte, pa je vlak potom opljačkan. Osječki je garnizon otkazao poslušnost i oglušio se na pokušaje Narodnog vijeća da ga nekako primire. Dezerteri i pobunjenici žare i pale, osobito u Našicama, Virovitici, Orahovici i u okolici Požege. Svuda se osniva građanska garda kao zaštita od bolševizma i Narodno vijeće je spremno da za njezino naoružanje preuzme odgovornost. Sve se silovitije zahtjeva isticanje hrvatskih zastava na erarskim zgradama i uklanjanje nehrvatskih natpisa, pa će vojna komanda, da bi izbjegla prolijevanje krvi i ekscese, u tom pogledu popustiti. Narodno vijeće shvatilo je da ne može uspostaviti mir 28. listopada 1918. razriješilo je sve pripadnike zelenog kadra vojničke obaveze i pozvalo je lutajuću vojsku da se vrati kućama. Sve je vojnike koji su kod kuće ili su prekoračili dopust pozvalo da stupe u narodnu zaštitu koje je počelo osnivati Narodno vijeće. Sljedećeg dana Sabor je donio odluku o raskidu državnopravnih veza s monarhijom i o stvaranju države Slovenaca, Hrvata i Srba. Nakon sloma Bugarske i nakon što je Bugarska potpisala primjer 29. rujna 1918. godine, naglo i dramatično se ubrzava raspad Austro-Ugarske. Jer izlaskom Bugarske iz rata je zapravo slomljeno kompletno jugoistočno krilo, jugoistočno bojište za Njemačku i Austro-Ugarsku, odnosno za centralne sile. Samo nekoliko dana nakon toga, 5. listopada u Zagrebu, formira se Narodno vijeće i četiri dana nakon toga tom narodnom vijeću koje su formirale političke grupacije iz slavenskih, odnosno južnoslavenskih ovih krajeva, se priključuje Hrvatsko-Srpska koalicija kao politička grupacija koja je u tom trenutku najsnažnija dominantna politička grupacija u Saboru. Nakon toga se stvari doista veoma brzo odvijaju iz dana u dan, iz tjedna u, tjedan. Austro-Ugarska se na očigled raspada. 16. listopada je Karlo objavio manifest koji se zapravo odnosio samo na stanovnike i samo na onaj e, austrijski dio monarhije, ne i na ugarski, u kojem je on predložio federalizaciju Austrije, dakle to je bio zapravo njegov pokušaj spašavanja što se spasiti dade, ali nije bilo od toga nikakve koristi, dok recimo govori za Ugarsku da sad to još nije na dnevnom redu, o tome možemo razgovarati u buduće. A naravno da Hrvatsku, dakle Bansku Hrvatsku posebno zanima taj odnos sa Ugarskom. Narodno vijeće je tri dana nakon toga, dakle 19. listopada deklaracijom odbacilo tu njegovu ideju, dakle taj njegov manifest je zapravo predloženu federalizaciju samo jednog dijela monarhije, a istovremeno je i na međunarodnoj razini bilo potpuno jasno da će se austro raspasti, jer Austro-Ugarska, baš kao i Njemačka, je pokušavala ishoditi nekakve političke ustupke od e, američkog predsjednika Wilsona i američke administracije, što je zanimljivo da recimo sa Britancima i e, Francuzima nisu niti pokušavali ozbiljno ovaj, voditi nekakve razgovore, jer sve se kao vodilo na temelju Wilsona, njegovih 14 očaka. Naravno, bila je važna stvar što je Amerika nije bila toliko duboko u, upetljana i uključena u taj rat što je imala tako velike gubitke kao što su imali Francuska ili Velika Britanija na kraju krajeva i Belgija pa i Srbija i oni su pokušavali igrati na, na njega kao na Wilsona kao gotovo pa na posredničku figuru međutim te memorandume te, te telegrame koje su iz Austrije slani u listopadu 1917. je američka administracija odbijala, nije ih odbijao poimence sam predsjednik Wilson, odbio ih je čovjek koji je za to bio zadužen, to je bio dakle tajnik, državni tajnik uh, Lansing. Središnji odbor Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba održao je u Saboru sjednicu 21. listopada, na dan kada je negativni odgovor američkog predsjednika Wilsona na notu cara i kralja Karla bio objavljen u zagrebačkim novinama. Na sjednici su stvorene sekcije Narodnog vijeća, za pročelnika sekcije za narodnu obranu postavljen je Mato Drinković. Za pročelnika agrarne sekcije postavljen je Stjepan Radić. Za pročelnika financijsko-političke sekcije postavljen je Ivan Lorković, a za pročelnika sekcije za financiranje Narodnog vijeća postavljen je Budislav Grga Anđelinović. Na vijesti o Wilsonovom odbijanju Karlove note Zagreb se uzbunio. Predvečer su pred saborom održane demonstracije. Sljedeći dan, 22. listopada, bio je radni dan, ali malo je tko je radio u Zagrebu. Ban Mihalović uputio je proglas da se sve demonstracije provedu trijezno i bez narušavanja reda. U deset ujutro počele su manifestacije pred kazalištem. Govorili su prvaci Narodnog vijeća. Ante Pavelić Zubar, Stjepan Radić, Anđelinović Korač. Onda je povrka krenula prema gornjem gradu, prema sabornici. Nosile su se hrvatske, srpske i slovenske zastave. Bogdan Krizman ovako opisuje atmosferu. Masa prolazeći pjeva, kliče i pozdravlja. Pjevaju se stare ilirske davorije. Odjekuje refren pjesme Slovenac, Srb, Hrvat, zauvijek brat i brat. Na Markovu trgu ponovno euforični govori i poklici. Svetozar Pribičević pozdravlja trojmeni narod koji tako svjesno manifestira za svoju slobodu i samostalnost. Izidor Cankar uručuje masi pozdrave iz Ljubljane. Mato Drinković zahvaljuje srpskoj vojsci koja donosi pobjedu i koja se junački borila za svoju i našu slobodu. Istranin Vjekoslav Spinčić poziva narod na okup, a Stjepan Radić slavi i hvali pobjedu demokracije u svijetu. Nakon Radića još su govorili dr. Ivan Novak kao predstavnik Međimurja, a radništva socijaldemokrat Vilim Bukšek. Povodom tih manifestacija Zagrebačka je vojna komanda u Brzojavu upućenom vrhovnoj komandi Karla ocijenila situaciju kao vrlo ozbiljnu. Ponovne demonstracije obavještava se u njemu, uz sudjelovanje oficira i ratnih zarobljenika. Masa se bratimi s vojnicima, kliče Wilsonu, Masariku, Zelenom kaderu i Pašiću, a pjeva se Marseljeza i crnogorska himna. U toj kombinaciji euforije zbog raspada Austro-Ugarske, ali i nerada koji su zahvatili gotovo sve južnoslavenske dijelove umiruće monarhije, približio se 29. listopad. I Središnji odbor Narodnog vijeća je na koncu 25. listopada naložio zapravo da se sazove Hrvatski sabor Hrvatski sabor je saznan za 29. listopada 1918. godine. Bilo je veliko uzbuđenje u narodu, su one poznate fotografije na kojima se vidi da tako rekući igla više ne može pasti na Markov trg koliko su svi htjeli znati što će se dogoditi. Došli su i studenti, i srednjoškolci, gimnazijalci, i njihovi nastavnici, radnici, svi. Vijeće, Narodno vijeće je dan prije donijelo odluku da je u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora 29. listopada sve zatvoreno jer su zapravo znali da nema ništa smisla da bilo što bude otvoreno. Pa nakon što Sabor završi zasjedanje, onda će se sve radnje e, ponovo otvoriti i zapravo nastaviti e, sa, sa, sa radom. Sjednica Sabora je započela u 10 sati i 20 minuta. Prije toga je održano nekoliko govora sa balkona sabornice. Uz ostalo su svi vojnici 25. i 53. pukovnije domobranske zamoljeni da se vrate u, vojarne, vojarne, tamo su bili oni, tamo su bile i njihove limene glazbe, to je bilo vjerojatno jako dobro za atmosferu. I isto tako je poručeno svim vojnicima da svi koji su neološteno uzeli puške ili bilo koje drugo oružje da ga moraju vratiti pod prijetnim smrtne kazne. U 10.20 je počela sjednica Sabora, otvorio je predsjedavajući Bogdan Medaković. Sama sjednica nije dugo trajala, završila je prije 13 sati, tako jedno dva pol sata, možda malo više je trajala i donesena je ta povijesna odluka koja zapravo ima dvije točke. Prva je o razdruživanju i o prekidu svih odnosa sa Austro-Ugarskom monarhijom i onda se tamo navodi naravno i Hrvatska-Ugarska nagorba 68 i tako dalje. A druga točka se zapravo odnosi na formiranje nove države Slovenaca, Hrvata i Srba na cijelom etnografskom području, kako se to tada ovaj, zvalo i, nazivalo, na kojem su južni Sloveni živjeli u austro-ugarskoj monarhiji. Bilo je sve nabijeno emocijama. Nakon što su donesene odluke, onda je pokrenut gotovo jedan ritual manifestacija davanja zakletvi novoj državi. Uz ostalo su je skupina žena došlo dati zakletvu novoj državi u ima žena te države. Predvodila ih je Zlata Kovačević Lopašić i ona je izrekla tu zakletvu kako je rekla u ime svih Srpkinja, Hrvatica i Slovenaka kako bilježite tadašnji tisak i onda su žene počele skirati svoje zlatni nakir, dakle ogrlice, narukvice, ove naušnice i stavljati ga za saborsku govornicu to je bio njihov dar novoj državi. Jel? Dakle, država treba novaca, pa eto da one daju svoj doprinos i onodobni tisak piše da su mnogi bili ganuti i iskreno plakali u tom trenutku. Jel? najvažniji poslovi koji su stajali pred Narodnim vijećem, posebice pred njegovim središnjim odborom i predsjedništvom, Anton Korašec predsjednik, Ante Pavelić Zubar i Svetozar Primičević podpredsjednici bili su uspostavljanje unutrašnje političkog reda i stabilnosti, postizanje međunarodnog priznanja i prava sudjelovanja na mirovnim konferencijama, te utvrđivanje modaliteta oblikovanja zajedničke države s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom. Problemi su bili posvuda, jedan od važnijih bilo je pitanje Austrougarske mornarice. 27. listopada Lučki admiralitet u Puli, kojim je zapovjedao kontraadmiral Alfred Čikoli, poslao je brzojav u austro vrhovno zapovjedništvo, u kojem se govorilo da mornari na svoju ruku idu kući. Dva dana nakon tog brzojava zapovjedništvo mornarica obavijestilo je cara i kralja da je pobuna posada, brodova i tvrđava neizbježna. Mornari su bili ne samo iz novostvorene države Slovenaca, Hrvata i Srba, već iz cijele Austrougarske, Česi, Slovaci, Poljaci, Rumunji, Austrijanci, Mađari. Svi su oni htjeli kući. 29. listopada mornari su se počeli organizirati. Bogdan Krizman u knjizi raspada Austrougarske i stvaranje Jugoslavenske države piše. Komiteti mornara s brodovlja u Puli sporazumjeli su se da tog poslijepodneva održe skupštinu delegata mornara u strojarskoj školi. Govorilo se mnogo, protiv rata i protiv oficira, a za odlazak kući. Na kraju su Česi predložili, a to je skupi prihvatio, da sutradan ujutro održe skupštine delegata mornara raznih narodnosti, a zatim poslije podne da održe ponovno zajedničku skupštinu. Te su posebne skupštine imale izraditi rezolucije. Navečer je oficir za vezu vrhovnog zapovjedništva iz Pule brzojavom javio da se položaj jako pogoršava kod flote i na kopnu. Na tu je situaciju Karlo, koji se bojao ponavljanja pobune mornara poput one u Boki Kotorskoj i takozvanog boljševičkog scenarija, sastavio telegram u kojem je svim mornarima koji ne pripadaju južnoslavenskoj narodnosti dopustio da odu kućama. Mornarica te sva mornarička postrojenja trebala su pripasti novostvorenoj državi Slovenaca, Hrvata i Srba. Taj trenutak iskoristila je sila koja je sve ovo pažljivo promatrala. Bogdan Krizman piše. To su iskoristili Italijani, Ušuljali su se u luku, dvojica, Paulucci i Roseti, među osvjetljene brodove, postavili tempiranu minu, nju su tempirali tako da se aktivira u roku od 30 minuta uz trup Viribosunitisa, prvog jugoslavenskog admiralskog broda. Pokušali pobjeći, ali ih je srećom većina posade primijetila i zarobila. Odmah su izjavili da je brod miniran i da će vrlo brzo potonuti. Kapetan Vuković izdao je naredbu za napuštanje broda i većina je mornara napustila brod. Uslijedila je eksplozija, brod se nagnuo, zatim prevrnuo i potonuo. Viribus Unitis, zastavni brod nekadašnje Austrougarske flote, na kojem je zasjedao i centralni komitet pobunjenih hrvatskih mornara, potonuo je s oko 400 članova posade. Nije samo Pula vrila u tim danima oko 29. listopada. Unutrašnjost tek stvorene države bila je puna takozvanog zelenog kadra, govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista. Zeleni kadar ili zeleni kadar je bio jedan odmetnički pokret koji je nastao gotovo na području cijele Austro-Ugarske monarhije 1918. godine, što je vrijeme više odmicalo, to je on više jačao. On nije bio svugdje jednako snažan. On je bio prije svega socijalno-ekonomski uvjetovan. Dakle, u zeleni kadar su išli bjegunci, vojni bjegunci dezerteri, međutim prije svega su to bili pripadnici doknadnih postrojbi, dakle doknadnih bojnih i pukovnija, ne oni koji su bili na, na prvoj liniji, dakle ne oni koji su bili u Galiciji ili ne oni koji su bili na Soči, odnosno Pijavi. To, to su prije svega uglavnom bili ljudi sa sela. Selo je jako stradalo u Prvom svjetskom ratu jer se seljake mnogo lakše i mnogo masovnije mobiliziralo nego ljude iz grada zato što su barem neki ljudi iz grada moglo biti ono što bi se reklo KV radnici ili, ili VKV radnici ili dakle visoko kvalificirani radnici koji su zbog same prirode svog posla jer su radili u nekom recimo metalnoj industriji ili proizvodnji oružja, municije i tako dalje prirodom tog posla su bili zaštićeni od mobilizacije, seljaci nisu bili zaštićeni od mobilizacije, masovno su ginuli. Zaključili su da zapravo nema više nikakvog razloga da oni ginu za tamo nekakvog cara. I s druge strane zaključili su da to što bi oni otišli od doma, pa bi otišli da li u Galiciju, da li u Srbiju, da li u Italiju, da bi to dodatno strahovito ugrozilo ekonomski i socijalno njihove obitelji koje su zapravo tako i onako već bile dosta ugrožene. Zeleni kadar, to se dosta dobro vidi iz brojnosti, je bio jači i razvijeniji u pravilu u onim područjima koja su ekonomski više stradala i imala manje hrane. Dakle, na području Poljske, onog dijela Poljske koji je bio pod Austro-Ugarskom je otprilike oko 100.000 ljudi otišlo u u zeleno kaderaše. Hrvatska je bila zanimljiva, jer kako je Hrvatska bila podijeljena između austrijskog i ugarskog dijela, onda je zeleni kadar bio podijeljen. Zelenih kaderaša je bilo mnogo manje u Dalmaciji, što opet ima veze i sa strukturom sela u Dalmaciji i sa strukturom posjeda u Dalmaciji ali u Dalmaciji je bilo otprilike njih oko 10.000, bilo ih je i po otocima. U Hrvatskoj, dakle u Banskoj Hrvatskoj ih je bilo mnogo više. Na vrhuncu, a vrhunac je dakle jesen, rana, zima 1918. njih je 60 do 70 tisuća. Zeleni kader je zabilježen i u samoj Mađarskoj. Međutim, u Mađarskoj, koja je tada imala nekoliko puta više stanovnika nego Hrvatska, dakle Banska Hrvatska, je bilo do 20, 25 do 30 tisuća kaderaša. Dakle, sigurno barem upola manje nego li u Banskoj Hrvatskoj. U Južnoj Ugarskoj ili ti Vojvodini je bilo dosta zelenih kaderaša. Procjena je da ih je na Fruškoj gori bilo 6 do 8 tisuća. Država Slovenaca, Hrvata i Srba obuhvaćala je Slovence, Hrvate i Srbe koji su živjeli u jugoistočnim područjima Austro-Ugarske, u Hrvatskoj, Slavoniji s Rijekom, u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Istri, Trstu, Krajinskoj, Goričkoj, Štajerskoj, Koruškoj, Bačkoj, Banatu, Baranji te ostalim krajevima jugozapadne Ugarske. Ključno pitanje pred tom novom državom bilo je kako oblikovati zajedničku državu s kraljevinom Srbijom i kraljevinom Crnom Gorom – dva su ključna pristupa bila tom pitanju. Brzo i bezuvjetno ujedinjenje ili postupno ujedinjenje pod točno utvrđenim prethodnim uvjetima. Kako je provedeno brzo rješenje, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Sabol Čjeroni Marić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.